16 skirsnis Bėgolė Brenas 1753-1835, prancūzų rašytojas ir dramaturgas, autorius daugelio bulvarinių romanų, labai populiarių XIX amžiaus trečiajame dešimtmetyje. Jo žmona buvo 12 ar 15 metų už jį jaunesni. Ilgainiui, kai jos romantiškai girliandomis svyrančios garbanos pradėjo žilti, kai iš pamelos ji vis labiau ir labiau ėmė darytis – Megera, ponia Tenardie stačiai virto stora pikta boba, kvanktelėjusią nuo kvailų romanų. Pamela anglų rašytojo Richardsono romano Pamela 1740 herojai, buržuazinio dorybingumo įsikūnijimas. Tačiau tokio šlamšto skaitimas nepraeina be pasiekmių. To padarinys buvo tas, kad jos vyresnioji duktė liko pavadinta Eponina – o dėl jaunesniosios, tai vargšiai mažytė vos netapo Gülnara ir tik po laimingo posūkio įvykusio vieno dukrė Diuminilio romano dėka, ji tegavo Azelmos vardą. Dukrė Diuminilis, autorius bulvarinių romanų, komedijų ir melodramų, plačiai išpopuliarėjusių Prancūzijoje XIX amžiaus trečiajame dešimtmetyje. Beje, probėgšmiais pasakysime, ne viskas buvo jokinga ir paviršutiniška šioje įdomioje epochoje, apie kurią čia kalbame ir kurią būtų galima pavadinti krikštavardžių anarchija. Greta romantiškojo elemento, kurį mes ką tik nurodėme, čia esama ir socialinio pobūdžio simptomų. Mūsų laikais kokio nors jaučių piemens berniukštis neretai vadinasi Arturas, Alfredas ar Alfonsas – o Vikontas, jeigu dar yra Vikontų, Toma, Ižo, Pjeras arba Žakas. Šis elegantiško vardo suteikimas plebėjui, o kaimietiško aristokratui, yra nekas kita kaip lygybės atgarsis. Čia, kaip ir visame kame, reiškėsi nesulaikomas naujos dvasios skverbimasis. Šiame išorinėme netitikime glūdi kažkas didingo ir gilaus prancūzų revoliucija. Vieversėlis. Nepakanka žmogui būti blogam, kad jam viskas gerai klotusi. Užeigos reikalai buvo prasti. Užgautus iš keleivis 50 frankų, tenardie pavyko išpirkti vekselį ir išvengti protesto. Kitą mėnesį jiems vėl reikėjo pinigų. Žmona nunešė į Paryžių visą kozetės kraitelį ir užstatė Lombardę, gaudama 60 frankų. Kai ši suma buvo išleista, abu du tenardieji pradėjo žiūrėti į mergytę taip, lyg toji gyventų pas juos iš pasigailėjimo ir atitinkamai su ja elgėsi. Savo kraitelio ji nebeturėjo, todėl jie rengė ją senomis tenardie mergaičių jupelėmis ir senais marškinukais, kitaip sakant skarmalais. Maitino ją bendrojo stalo likučiais atseit truputį geriau negu šunį ir truputį praščiau negu katę. Be ko kita – Šuo ir katė buvo nuolatiniai jos skobnio draugai. Kozetė valgė draugė su jais po stalu iš tokio pat medinio tubens. Motina, kuri, kaip vėliau pamatysime, įsikūrė pajūrio Montreilyje, kas mėnesį rašė, ar tikriau sakant, kam nors pavesdavo parašyti tenardie, teiraudamas apie savo kūdikį. Tenardie visada atsakydavo tą patį. Kozetė laikosi kuo puikiausiai. Kai suėjo pirmieji šeši mėnesiai, Motina atsiuntė 7 frankus 7 mėnesiui ir paskui gana tvarkingai kiekvieną mėnesį siuntinėjo toliau. Nebuvo praslinkę nei metai, kai tenardie pasakė, didelę čia jį mums malonę daro. Kas mums iš tų jo 7 frankų? Ir parašė jai reikalaudamas 12 frankų. Motina, kurią jie įtikinėjo, kad jos kūdikis laimingas ir puikiai auga, sutiko ir atsiuntė 12 frankų. Yra žmonių, kurie negali mylėti vieno žmogaus taip, kad drauge nejaustų neapykantos kitam. Motina Tenardie aistringai mylėjo savo dukteris, todėl nekentė svetimų vaiko. Skaudu pagalvoti, kad motinos meilį gali gauti tokias šlikščias formas. Kad ir kaip mažai vietos užėmė namuose kozetė, Tenardie vis atrodė, kad mergytė skriaudžia jos vaikus, kad vagė orą, priklausantį jos dukterims. Toji moteris kaip ir daugelis į ją panašių, kiekvieną dieną turėdavo išeikvoti tam tikrą atsargą glamonių ir tam tikrą atsargą niuksų bei keiksmų. Jei nebūtų buvę kozetis, tikriausiai viskas būtų atitekę jos dukterims, nors ji ir labai jas dievino. Dabar svetima mergaitė joms pasitarnavo, nukreipdama nuo jų į save visus smūgius. Tenardie dukterims tekdavo tik tai mylavimai, Kiekvienas kozetės judesys užtraukdavo ant jos galvos visą krušą žiaurių ir nepelnytų bausmių. Švelni silpnutė būtybė. Ji negalėjo turėti teisingo supratimo ne apie šį pasaulį, ne apie dievą, be perstukiais baudžiama, plūstama, stumdoma, mušama ir matydama šalia savęs du tokius pat mažus kaip ir ji padarus, kurie be perstojo tarytum maudėsi rytinės aušros spinduliuose. Motina blogai elgėsi su Kozete, todėl Eponina ir Azelma su ja taip pat blogai elgėsi. Vaikai tokiame amžiuje esti motinos kopijos, tik tai mažesnio formato. Štai ir visas skirtumas. Praslinko vieneri metai, paskui antri. Miestelio žmonės kalbėjo. Tie tenardie puikų žmonės, patys nėra turtingi, o auklėje vargšė mergaitė kažkieno jiems primesta – visi manė, kad motina pametė kozetę. Tuo tarpu Tenardie kažkokiais įtartiniais keliais patyręs, kad mergaitė matyti yra pavainikis, kūdikis ir motina negali jos atvirai prisimti, pareikalavo 15 frankų per mėnesį sakydamas, kad tas padaras vis augas ir vis daugiau ėdas ir grasindamas mergytę gražinti. Tegu geriau ji neveda manęs iš kantrybės, šaukė jis, o jeigu ne – Aš jai dreipsiu atgal jos bamblę ir iškelsiu aikštien visas josios paslaptis. Jie turi man pridėti. Motina mokėjo po 15 frankų. Slenko metai, mergytė augo, drauge augo ir jos skurdas. Kol kozetė buvo visai maža, ji buvo atpirkimo žys senoms mergaitėms. Truputį paugėjusi, bet dar nesukakusi penkerių metų, ji tapo visų namų tarnaitė. Penkerių metų – Gal kas pasakys, jog tai negalimas daiktas? Deja, tai tiesa. Socialinės nelaimės gali ištikti žmogų bet kuriame amžiuje. Juk neseniai mes matėme bylą kažkokio Giumo Laro našlaičio tapusio banditu, kuris būdamas vienu vienas pasaulyje, nuo penkerių metų amžiaus, kaip sako oficialūs dokumentai, uždarbiavo vogdamas. Kozetė buvo siuntinėjama visokiais reikalais, verčiama šluoti kambarių skiemą, gatvę, plauti indus, net sunkumus nešioti – Tenardie tarėsi, juo didesnė turi tam teisę, kad motina, kuri vis tebe gyveno pajūrio Montreilyje, pradėjo netvarkingai siuntinėti pinigus. Jie buvo skolinga už kelis mėnesius. Fantina po trejų metų sugrįžusi į Montfermeilį tikrai nebūtų pažinusi savo dukrelis. Kozetė patekusi iš jos namus tokia gražutė ir skaisti, dabar buvo sulysusi ir išblyškusi. Visuose jos judesiuose matėsi kažkoks nerimastingumas – jis lapūnė, sakydavo apie ją abu tenardijai. Neteisingumas ją padarė niūrę, o skurdas ją padarė negražią. Jai be buvo likusios tik jos puikios didelis akis, į kurias buvo graudu žiūrėti, nes atrodė, kad jeigu jos būtų mažesnis, jose nebūtų tiek liūdesio. Kiekvienam spaudė širdį, žiūrinti šią vargšę mažiulę, kuriai nebuvo dar nei šešerių metų, kai ji žiemą apsivilkusi senais kilėtais karmalais ir visą drebėdama, pilnomis ašarų akimis ankstyrytą šluodavo gatvę, savo mažutėmis pamilinavusiomis rankelėmis, vos išlaikydama didžiulę šluotą. Apylinkėje ją praminė vieversėliu. Liaudis, kuri mėgsta vaizdingus posakius, mielai vadino tuo vardu šį mažutį padarėlį, nedidesnį už paukštelį, tokį pat verpantį, susigūžusį ir baikštų, atsikeliantį anksčiau už visus namuose ir sodžiuje ir visuomet dar prieš aušrą, išeinant į gatvę ar į lauką. Tik tai šis vargšas vėversėlis niekomet nečiulbėdavo. Penktoji knyga Į pakalnę Kai buvo patobulinta juodojo stiklo dirbinių gamyba – Kasgi vis dėlto nutiko motinai, kuri Monfermeilio gyventojų nuomonę pametė savo kūdikį? Kur ji buvo? Ką ji veikė? Palikusi savo mažąją kozetę pas Tenardijai, ji keliavo toliau ir atėjo į pajūrio Montreilį. Tai buvo, kaip atsiminame, 1818 metais. Iš savo krašto Fantina buvo išvykusi prieš kokią dešimtį metų. Per tą laiką pajūrio Montrelį smarkiai pasikeitė – Fantina pamažu vis muko gilyn ir gilyn į skurdą, o jos gimtasis miestas klestėjo. Maždaug prieš dviejus metus tenai vyko vienas iš tų pramonės perversmų, kurie sudaro didelį posūkį mažame provincijos mieste. Šis faktas mums svarbus, todėl mums atrodo būsent naudinga jį smulkiau išdėstyti, beveik pasakytume jį pabrėžti. Nuo netmenamų laikų pajūrio Montreilis specializavusi tam tikroje pramonės šakoje, angliškojo gagatų ir vokiškojo juodojo stiklo dirbinių imitacijoje. Gagatas juodasis gentaras, kieta blizganti rusvosios akmens anglies rūšis, naudojama smulkiems dirbiniams ir papuošalams gaminti. Ši pramonė visuomet labai skurdo dėl žaliavos brangumo, todėl darbininkų uždarbis buvo menkas. Tuo metu, kai Fantina grįžo į pajūrio Montreilį, Juodojo stiklo dirbinių gamyboje buvo jau įvykę negirdėti pasikeitimai. Apie 1815 metų pabaigą mieste apsigyveno niekam nežinomas žmogus, kuriam atėjo į galvą minti šios gamybos procese šelaką pakeisti dervą, kaltinės apyrankių saktis pakeisti lietinėmis. Šis mažytis pakeitimas padarė ištisą revoliuciją. Šis mažytis pakeitimas iš tikrųjų nepaprastai sumažino žaliavos kainą – Kvota tai leido pirmą pakelti darbo užmokestį gerovė kraštui, antrą pagerinti produkcijos kokybę, naudą vartotojui, trečia pigiau parduoti gaminius, drauge triegubai padidinant pelną, naudą pramonininkui. Taip viena idėja turėjo tris rezultatus. Nepraėjo nei trejų metų ir šis išradėjas tapo turtingų žmogumi, tas jau gerai, ir visus praturtino aplinkui save, tas dar geriau. Departamente jis buvo svetimas, Apie jo kilmę niekas nieko nežinojo, kokia jo praeitis, kas galėjo įspėti. Pasakota, kad į miestą jisai atvyko turėdamas labai mažą pinigų, daugų daugiausia keli šimtus frankų. Tai šis menkutis kapitalas, panaudotas išradingai idėjai įkūnyti, padidėjęs veiklios minties ir metodingumo dėka, ne tik jį patį padarė turtingą, bet ir praturtino visą kraštą. Atvykęs į pajūrio Montreilį savo rūbais, manieromis ir kalba, jis nieko nesiskyrė nuo paprasto darbininko. Buvo kalbama, kad tą pačią gruodžio mėnesio dieną, kai pavakarė jis, nepatraukdamas niekieno dėmesio, įėjo į pajūrio Montreilį su krepšiu ant nugaros ir ilgą gumbuotą lasdarankoje, miesto rotušėje kilo didelis gaisras. Nepažįstamas iššoko į ugnį ir rizikuodamas savo gyvybę, išgelbėjo du vaikučius, kurie pasirodė besą žandarų kapitono vaikai. Dėl šios priežasties niekam netėjo į galvą paklausti jį paso. Po to žmonės patyrė, kuo jis vardu. Jis vadinosi dėdė Madlenas. Madlenas. Jis buvo kokių 50 metų maslaus žvilgsnio ir geros širdies žmogus. Štai ir visa – ką buvo galima apie jį pasakyti. Dėka greitos pažangos toje pramonės šakoje, kurią jis taip nuostabiai reorganizavo, pajūrio Montreilis tapo žymiu priekybinių operacijų centru. Ispanija, kuri daug suvartoja juodojo gagato, kiekvienais metais jo užsakydavo didžiulius kiekius. Pajūrio Montreilis šioje šakoje dabar beveik konkuravo su Londonu ir Berlynu. Dėdės Madleno pelnas buvo toks – kad jau antraisiais metais jis galėjo pastatyti didelį fabriką su dviem didelėmis dirbtuvėmis. Vieną vyrams, antrą moterims. Kiekvienas alkanas žmogus galėjo ten prisistatyti, būdamas visiškai tikras, kad gaus darbo ir kasnį duonos. Iš vyriškių dėdė Matlenas reikalavo geros valios, iš moterų gero elgesio, iš vienų ir kitų sažiningumo. Jis įruošė dirbtuves vyrams ir moterims atskirai, saugodamas merginų ir moterų dorą. Šiuo atžvilgiu jis buvo nepalenkiamas. Tik tai šiame dalyke jis parodė tam tikrą nepakantumą. Šis griežtumas juo labiau buvo pagristas, kad pajūrio Montreilyje, kaip įgulos mieste, kiekviename žingsnė tykojo pagondos. Žodžiu, jo atvykimas buvo palaima, o jo buvimas apvaizdos dovana. Prieš dėdės Madleno pasirodymą visas kraštas buvo apsnūdęs, Dabar visi čia gyveno sveiką darbo gyvenimą. Didžiulis ūkinis pakilimas teikė viskam gyvumo ir reiškėsi visose srityse. Nedarbas ir skurdas tapo užmiršti, nebuvo tokios apskurusios kišenės, kurioje neskambėtų vienas kitas katikas, nebuvo tokio vargingo būsto, kuriame nebūtų buvę bent šiek tiek džiaugsmo. Dėdė Matlenas priimdavo į darbą visus. Jis reikalavo tik vieno dalyko – būkite doras vyras – Būkite dora moteris. Kaip jau sakėme, dėdė Matlenas pradėjęs visą šią konkuliuojančią veiklą ir likdamas jos didžiausią varomąjį jėgą, turtėjo ir pats, tačiau, kad ir kaip tai neįprasta paprastam komersantui, pelno jis nelaikė savo didžiausių rūpeščių. Atrodė, kad apie kitus jisai daugiau galvoja negu apie save. 1820 metais visi žinojo, kad pas Lafita Jis turi pasidėję savo vardu 630 tūkstančių frankų. Tačiau prieš atidėdamas savo šiuos 630 tūkstančių frankų, jis daugiau kaip milijoną buvo išleidęs miesto reikalams ir vargšams. Ligoninė buvo reikalinga lėšų. Jis savo pinigais tenai įsteigė 10 lovų. Pajūrio Montreilis dalyjasi į aukštutinį ir žemutinį miestą. Žemutinėme mieste, kur jis pats gyveno, – Buvo tik viena mokykla pasigailėtina griūvanti lūšna. Jisai pastatė dvi naujas, vieną mergaitėms, antrą berniukams. Iš savo lėšų paskyrė dviem mokytojams atlyginimą, dvigubai didesnį už jų skurdžią valdinę algą ir vieną kartą kažkam tuo nusistebėjus pasakė. Svarbiausi valstybės valdininkai – tai žindyvė ir pradinės mokyklos mokytojas. Savo lėšomis įsteigė vaikų darželį, įstaigą – beveik nežinoma tuo metu Prancūzijoje ir pašalpos kasą invalidams bei pasenusiems darbininkams. Jo fabrikas tapo darbininkų centru, aplinki greitai išaugo naujas kvartalas, kuriame gyveno gana daug nepasiturinčių šeimų. Jis ten įsteigė nemokamą vaistinę. Pirmaisiais metais pačioje jo veiklos pradžioje geri žmonės kalbėjo. Tai gudruolis, norintis pralopti – Kai jis prieš pats pralobdamas ėmė turtinti kraštą, tie patys geri žmonės sakė, jis garbėtruška. Šitai atrodė juo labiau įtikima, kad tas žmogus buvo religingas ir net atlikinėjo kai kurias bažnytinės tikinčiojo priedermes, o tais laikais į tai buvo labai palankiai žiūrima. Kiekvieną sekmadienį jis reguliariai eidavo klausyti ankstyvųjų mišių. Vietos deputatas, kuriam visur vaidenosi konkurentai, to jau susirūpino šituo pamaldumu – Tasai deputatas, kuris ir imperijos laikais buvo įstatymų leidžiamųjų rūmų narys, savo religinėmis pažiūromis nesiskyrė nuo vieno kongregacijos nario garsiojo Fušė, Otranto kunigaikščio, kuris buvo jo bičiulis ir globėjas. Neviešais truputį pasišaipydavo iš dievo, tačiau sužinojęs, kad turtingas fabrikantas Madlenas septyniomis ryto eina klausyti ankstyvųjų mišių, jis susirūpino, ar tasai tik nebus kandidatas į jo vietą – ir ryžosi jį pralenkti. Pasirinko nuodėm klausiu jezuitą ir eidavo klausyti sumos bei mišparų. Tais laikais garbėtroškos gyvenimas buvo tikrąją to žodžio prasme lenktynė su kliūtimis. Dėl šitos konkurento baimės laimėjo ne tik tai viešpats dievas, bet ir vargšai, nes garbusis deputatas taip pat įsteigė dvi lovas ligoninėje, taigi lovų jau buvo dvylika. Ir ši 1819 metais vieną rytą pasklido mieste gandas, kad dėdė Madlenas, pristačius ponui prefektui ir turint omenyje jo nuopelnus kraštui, karaliaus skiriamas pajūrio Montreilio meru. Tie, kurie buvo skelbę šieteivį garbėtrušką, džiugaudami pasigavo šio gando, nes jis davė kiekvienam malonę progą sušukti. Aha, ar mes nesakėme? Visas pajūrio Montreilis sujudo. Gandas turėjo pagrindo. Po kelių dienų paskirimas buvo paskeltas moniterė. Kitą dieną dėdė Madlenas nuo tų pareigų atsisakė. Tais pačiais 1819 metais pramonės parodoje buvo įstatyti dirbiniai pagaminti pagal naują Madleno išrastą būdą. Vertinimo komisijai pristačius, karalius išradėje apdovanojo garbės legiono ordinu. Naujas sąjūdis miestelyje. Tai mat, ko jis troško kryžiaus – Dėdė Matlenas atsisakė ir nuo kryžiaus. Ta žmogus tikrai buvo mislė. Geri žmonės sukosi iš keblios padėties sakydami, tai kažkoks avantūristas ir daugiau nieko. Kaip matėme, kraštas jam turėjo būti už daug ką dėkingas, o vargšai jam privalėjo būti dėkingi už viską. Jis darė tie gero, jau galų gale reikėjo jį gerbti ir buvo toks malonus, kad reikėjo jį net pamilti – Jo fabriko darbininkai stačiai dievino, ir šį jų dievinimą jis priėmė su kažkokiu liūdnu rimtumu. Kai jo turtingumas tapo visų pripažintų faktų, aukštuomeniai žmonės pradėjo su juos veikintis ir mieste imta vadinti ponu Madlenu. Jo darbininkai ir vaikai ir toliau tebe vadino dėdė Madlenu, ir šis kreipimasis jam sukeldavo geraširdiškiausią šypseną. Jo jis kilo aukštyn, juo labiau visur imta kviestis – Aukštuomenė atkakliai stengiasi įtraukti poną Madleną į savo tarpą. Ceremoningi pajūrio Montreilio salonėliai, kurie suprantama kadaise buvo uždaryti amatininkui, dabar plačiai atidarė savo duris milijonieriui. Jam pasipylė tūkstančiai meilikaujamų pasiūlymų. Jis nuo jų atsisakinėjo. Geri žmonės ir šį kartą neliko skolingi, tai nemokša ir neišauklėtas žmogus, dar nežinia, iš kuris atsidangino. Jis turbūt nežinotų, kaip laikytis padorioje draugijoje. Labai galimas daiktas, kad jis nemoka nei skaityti. Kai jis pradėjo pelnyti pinigus, apie jį sakė, jis vertė algą. Kai ėmė juos švaistyti, sakė, jis garbėtruška. O kai atstūmė pagarbaus ženklus, pasakė, jis avantūristas. Kai jis atsižadėjo aukštuomenės, apie jį ėmė sakyti jis avigalvis. 1820 metais, praėjus penkeriems metams po to, kai Madlenas įsikūrė pajūrio Montreilyje, jo nuopelnai kraštui buvo tokie aiškus, visų gyventojų valia buvo tokia vieninga, jog karalius jį vėl paskyrė miesto meru. Jis vėl atsisakė, tačiau prefektas jo atsisakymu nepriėmė, visos miesto žymybės atvyko jį prašyti, susigrūdę gatvėse žmonės jį maldautė, maldavo sutikti, visi tai primiktinai reikalavo – jog jis galų gale sutiko. Buvo pastebėta, kad jo apsisprendimą visų labiausiai paveikė vienos paprastos senutės žodžiai, kuri piktai jam sušuko nuo savo lūšnos lenkščio. Geras meras gali padaryti daug naudos. Ar galima pasitraukti, kai yra proga daryti žmonėms gerą? Tai buvo trečia jo kilimo fazė. Dėdė Madlenas virto ponu Madlenu. Ponas Madlenas tapo ponu meru sumos padėtos pas Lafitą. Tačiau laikėsi jis taip pat paprastai kaip ir pradžioje. Jo plaukai buvo žili, žvilgsnis rimtas, įdegusi darbininko odą, susimastęs filosofo veidas. Paprastai jis nešiojo skrybelę plačiais kraštais ir vilkėjo ilgų, storos gelumbės, redingotų, susakstytų lygi pat pasmakris. Jis sažiningai ėjo mero pareigas, bet netarnybos metu gyveno vienišas. Retai su ko kalbėdavosi, kratėsi jam rodomų mandagybių, eidamas pasisveikindavo, greit išnykdavo, šypsodavosi, kad nereikėtų šnekučiuotis, ir duodavo pinigų, kad nereikėtų šypsotis. Moterys apie jį sakydavo, koks puikus lokys. Visų labiausiai jis mėgdavo vaikščioti laukuose. Jis valgydavo visuomet vienas, skaitydamas knygą, kurią pasidėdavo priešai save – Turėjo nedidelę, bet gerai parinktą bibliotekėlę. Mėgo knygas. Knygos tai bičiuliai šalti ir ištikimi. Kai draugė su turtais didėjo ir laisvalaikis, Madlenas matyt, jis tengėsi sunaudoti savo protui lavinti. Nuo to laiko, kai jis apsigyveno pajūrio Montreilyje, jo kalba kiekvienais metais darėsi vis dailesnį, subtilesnį ir švelnesnį, šitai pastebėjo visi. Eidamas pasivaikščioti, jis dažnai pasimdavo šautuvą, tačiau retai kada juo naudodavosi. O kai jam atsitikdavo kada iššauti, tai jo šūvis būdavo toks taiklus, jog net baugų darydavosi. Niekados jis nežudydavo nekaltų gyvulėlių, niekados nešaudydavo į mažus paukštelius. Nors ir nebejaunas, jis buvo, kaip žmonės pasakojo, nepaprastai stiprus. Savo jėga jis padėdavo visiems, kam ištikdavo reikalas, pakeldavo pargriuvusį arklį, Ištraukdavau įklimpusį tekenį, pagriebęs už rakų, sulaikydavo ištrūkusį bolių. Visuomet jis išeidavo iš namų pilnomis kišenėmis smulkių pinigų, o sugrįždavo tuščiomis. Kai eidavo per sodžių, paskui jį linksmai bėgdavo apdriskę vaikigaliai, apspitę jį kaip mašalų spiečius. Galima buvo spėti, kad jis kažkada gyveno kaime, nežinojo galybę ūkiškų dalykų, kurios ir pasakodavo valstiečiams – Jisai mokė juos, kad norint išnaikinti rugių amarą, reikia valgomosios druskos kėdinių išpurkšti aruodus ir užlieti grindų plyšius, o ilgasnapiams išvaryti reikia visur, ant sienų ir pastogėse, kluonose ir namuose, iškabinėti žydinčių šalavijų puokštis. Jie žinojo receptus, kaip pašalinti iš laukų rauges, kūles, juodgrūdes, vikelius, burnočius, visas pėkžolės, stelbenčias javus. Triušių gurbelėms nuo žiurkių apginti jis laikydavo juose jūrų keulytę, kurios kvapo žiurkės nepakenčia. Kartą jis pamatė, kaip vietos gyventojai labai atsidėję darbavosi, naikindami dėlgelės. Pažiūrėjęs į krūvą su šaknimis išrautų ir jau sudžiūvusių augalų jis tarė. Jos jau nebegyvos. O juk tai geras augalas, tik žmonės nemoka jo sunaudoti. Kai dėlgelės dar jaunos, jų lapai yra puikiai daržoviai. O senos dėlgelės duoda tokį pat pluoštą, kaip lina ir kanapis. Dėlgeliniai drobi nekiek neblogesnė už kanapinę. Smulkiai supjaustytos dėlgelės labai tinka paukščiams lesinti, o sutrintos yra geras pašaras raguočiams. Dėlgelių sėklos įmaišytos į pašarą teikia gyvuliams žvelgantį plauką – Jų šaknys sumaišytos su druska duoda puikius geltonus dažus. Be to, tai puikus šienas, kurį galima pjauti du kartus per vasarą. O ko dilgelis reikalauja? Truputėlio žemės ir jokių rūpeščių, jokiaus priežiūros. Tiesa, dilgelių sėklas sunku surinkti, nes jos nauksta ne visos iš karto ir tuoj nubyra. Bet tik tiek. Be didelio vargo dilgelis duotų daug naudos – bet jos niekinamos ir darosi žalingos ir todėl naikinamos. Kiek žmonių yra panašių į dėlgelės? Truputį patidėjęs jis pridūrė. Mano bičiuliai, įsidėmėkite štai ką. Nėra nei blogų augalų, nei blogų žmonių. Yra tik blogi šeimininkai. Vaikai jį dar dėl to mylėjo, kad jis iš jaudų ir kokoso riešutų mokėjo daryti visokių gražių daiktelių. Išvydęs juodą medžiagą aptrauktas bažnyčios duris, jis įeidavo į vidų, laidotuvės įtraukdavo, kaip kitą traukė krikštynos. Pro kitų gedulą ir sielvartą jis negalėdavo praeiti, nes turėjo labai jautrę širdį. Jis įmaišydavo tarp liūdinčių draugų, tarp giminių, vilkinčių juodais rūbais, tarp dvasininkų, gėdančių prie karsto. Atrodė, kad jam malonu būdavo pasinerti mintimis į laidotuvių psalmes, kurių žodžiai pilni kito pasaulio vizijų, tarytum keldavo jo širdyje giminingą atskambį. Pakėlęs akis į dangų, pagautas begalybės slėpinių ilgesio, jis klausydavo šių liūdnų balsų, gėdančių ties tamsią prarąją, kuri vadinama mirtimi. Jis darė daugybę gerų darbų slapčiomis, kaip žmonės slapčiomis daro blogus darbus – Vakarais vokčiais įsėlindavo į namus, tylutėliai užlipdavo laiptais, koks nors vergeta, sugrįžęs į savo palėpę, pamatydavo, kad jam nesant kažkas buvo atsidaręs ar net išplėšęs duris. Varguolis sušaukdavo, čia būtų vagies. Įsigandęs įeidavo į vidų ir pirmas dalykas, kuris jam krėsdavo jakį, būdavo auksinė moneta, užmiršta ant kokio baldo. Tasai slapčia apsilankęs piktadarys būdavo dėdė Madlenas. Jis buvo malonus ir liūdnas. Liaudis apie jį sakydavo, štai turtingas žmogus, o visiškai neišdidus. Štai laimingas žmogus, o netrodo patenkintas. Kai kurie jį laikė paslaptingą asmenybę ir įtikinėjo, kad jis nieko neįsileidžęs į savo miegamąjį, o tas miegamasis – tai tikra atsiskyrėlio celė, papuoštas mėlių laikrodžių su sparniukais ir kryžmai sudėtais staibikauliais bei kaukolę. Taip plačiai buvo apie tai kalbama, jo kartą jo namus atėjo kelios jaunos elegantiškos pajūrio Montreilio poniutis ir vilingai paprašė. Ponas merė, parodykite mums savo miegamą jį. Mes girdėjome, kad tai tikras grotas –